28-ci bab. Dəm iliş günü ötüb, yəkşənbə günü tam süzülgəndə, Məcdəllik Məryəm bilən yəni bir Məryəm qəbrini yoxlab badı. Şuxsuz qatlıq yer təvrəb kətdi. Çünki Rəbbnin pəyislərinin biri osmandın düşüb, qəbrigi berib, taşını bir yanğı domulutub, üstüdə oturğan idi. Pəriştinin qiyafəti çaxmaqdək, kimləri qardək oppoq edi qo'g'dug'uvchilar uningdan qo'rqib titrishib o'likdek qetibli qoldi farishta ayollarga mundoq dedi qo'rqmanglar sizlarning kristga mixlangan hazrati aysoni izlaydiganlarni bilaman u bu yerda emas u o'zi aytgandek tirildi kelinglar u yotgan joyni ko'ringlar darhol berib uning shogirdlarga hazrati ayso o'limdan tirilibdi galileyaga sizlardan avval bor edikan uni shu yerda ko'rdikansizlar danglar mana man sizlarga aytib berdim ayollar bir tarafdan qo'rqsa yana bir tarafdan zo'r xushalliq ishida qabrdan darhol ayrilib yugurgan peti hazrati aysoning shogirdlariga xabar berishga ketishdi to'satdan hazrati ayso ularni oldiga chiqib salom sizlarga dedi ularni oldiga berib hazrati aysoni putiga esilib uningga sajda qildi shu chog'da hazrati ayso ularga qo'rqmanglar berib qarindoshlarimga xabar qilinglar galiliyaga bosin meni shu yerda ko'rdi dedi ayollar texi yo'lda ketayotganda qabr qo'zg'uvchilarning ba'zilari shaharga kirib bo'lgan vaqealarning hammasini oliy ruhoniylarga xabar qildi oliy ruhoniylar oqsoqollar bilan bir yerga yig'ilib maslahatlashgandan keyin lashkarlarga zo'r miqdorda pul berib sizlar aysoning shogirdlari kechisi kelib biz uxlayotganda uning jasadini o'g'irlab aketibdi danglar agar bu xabar valining qulog'iga yetib qolsa biz orig'i tushib sizlarga gap kaltimaymiz dedi shundoq qilib lashkarlar pulni oldi va ularning degini bo'yicha qildi bu ig'vo bugungacha yahudiylar orasida tarqilib kelmoqda o'n bir shogird Hazreti Eysa ularga aytgan Galileyidagi taqqa chiqishdi. Ular Hazreti Eysoni ko'binida uningga sajda qilishdi. Lekin ba'zilari gumon ichida edi. Hazreti Eysa ularning yeniga kelib mundaq dedi: "Arishda va yer yuzida butun huquq bana berildi. Shuning uchun berib butkul millatlarni mening shogirdlarim qilib yetishtiringlar ularni xudo ota uning o'g'li va muqaddas ruhning nomi bilan cho'mildirib ularga men sizlarga buyurgan barliq amrlarga amal qilishni o'rgatinglar men haqiqatanmi zamon oxirigacha har doim sizlar bilan billa bo'laman